بوك تو تسعة وثمانون 89 89. الأمر واحد Imperativ 1 Imperativ 1. أنت كسول كثيرا هل لا كنت غير هكذا Du bist so faul. Sei doch nicht so faul. Du bist so faul. Sei doch nicht so faul. أنت تنام كثيرا هل لا نمت أقل من هكذا Du schläfst so lang. Schlaf doch nicht so lang. Du schläfst so lang. Schlaf doch nicht so lang. أنت تأتي متأخرا كثيرا هل لا أتيت غير هكذا Du kommst so spät. Komm doch nicht so spät. Du kommst so spät. Komm doch nicht so spät. أنت تضحك بصوت عال هل لا تضحك غير هكذا Du lachst so laut. Lach doch nicht so laut. Du lachst so laut. Lach doch nicht so laut. أنك تتكلم بصوت منخفض جدا هل لا تتكلم غير هكذا Du sprichst so leise. Sprich doch nicht so leise. Du sprichst so leise. Sprich doch nicht so leise. أنت تشرب كثيرا جدا هل لا تشرب غير هكذا Du trinkst zu viel. Trink doch nicht so viel. Du trinkst zu viel. Trink doch nicht so viel. أنت تدخن كثيرا جدا هل لا دخنت غير هكذا Du rauchst zu viel. Rauch doch nicht so viel. Du rauchst zu viel. Rauch doch nicht so viel. إنك تشتغل كثيرا جدا هل لا اشتغلت غير هكذا Du arbeitest zu viel. Arbeite doch nicht so viel. Du arbeitest zu viel. Arbeite doch nicht so viel. أنت تسير بسرعة عالية هل لا سرعت غير هكذا Du fährst so schnell. Fahr doch nicht so schnell. Du fährst so schnell. Fahr doch nicht so schnell. اصحى يا سيد ميلر Stehen Sie auf, Herr Müller. Stehen Sie auf, Herr Müller. اجلس يا سيد ميلر Setzen Sie sich, Herr Müller. Setzen Sie sich, Herr Müller. ابقى جالسا يا سيد ميلر Bleiben Sie sitzen, Herr Müller. Bleiben Sie sitzen, Herr Müller. كن صبورا Haben Sie Geduld. Haben Sie Geduld. خذ وقت كافيا Nehmen Sie sich Zeit. Nehmen Sie sich Zeit. انتظر لحظة Warten Sie einen Moment. Warten Sie einen Moment. كن حذرا Seien Sie vorsichtig. Seien Sie vorsichtig. كن دقيقا في المواعيد Seien Sie pünktlich. Seien Sie pünktlich. لا تكن غبيا Seien Sie nicht dumm. Seien Sie nicht dumm.